Euskararen urtaroa proposatzen du aurten Euskal Elkargoak azaroren amalautik hogei da. Eliralek esperientzia bat partekatu nahi du e, Euskara biziaraztea kompainiak ezagutzen duen gorputzaren kultura erabiliz eta biziaraziz pantxikateleria. Be ideia da ba, unkitzea publiko bat e, dantzaria estena, e, edo dantzan pixka dakina, mugimendua maite duena jende hori biltzea lariko kultur eh, gure dantza gelan. Uh, eh, azaroaren amasei eta amazazpian, larun batez eta igandez, goizeko amartarditatik uruetara. Diakin behar da Euskara Piskat, agian etxetik eta gauza simple batzuko ulertu. Eta gogoa izan behar da, ba, Euskararen bitartez, eh, gure gorp, gorputzean eh, sartzean, uh, noski gorputz baten berotzeko, dantzara buruz joiteko, ez dakit, mugimendura jotzeko. Eta, adibidez, e, be, zer da diaurtikitzea gorputzean, zer soposatzen du, zer da kiribiltzea gorputzean, e, lagunekin ongi pasatuz noskiz, eta ideia da biltzea gutxiko bera amabi pertson eta kurugo multzo txobat, gutxiko e, eta ongi pasatzea ba, gorputzak dantzetan sartuz, agian gure uh, ekintzetatik abiaturik, eh, eh, nola mugitzen gara, lurretik, uh, zeharkatuz, gorputza, ibiliz, lasterka ibiliz ere, jostatuz espazioa denborarekin, gure mm, izkuntzara diotzea, eman dezagun uh, harturik eh, olerkitxo bat, nun bat diren ekintzak eta dantza komposizio bat sortzea gure artean improbisaketei esker. Bada izkuntzarena, gaiten duzuna, mm. Euskara lantzeko ideia bada, benen mm? gorputzarena. Mm? E, Euskaldunak ezkira ezagutuak biziki <laughs> gorputz uh, idekia izaite, uh, gatik edo. Mhm. Eta hor, uh, biak euskarak lantzea da ere ideia, funtsian, Nikola ulertzen dut, bederen. Oi, bai, eh, bai. Euskara ikastea gorputzaren mitartez, eh, te, diestu baten mitartez, eta memoria, memoria jokoan txartzen da. Mhm. Baina eh, gorputzaren idekitze, lasatze, mm gorputzaren entzute lan bat ere txartzen da. Hori xe, pertsonalki hori e, arras erabat bat nator zukesaten uzunarekin, eta justuki ba, nola gure gorputzak berak nasa edo teknika ezber berdinen bitartez idekitzen alden eta lasaiago izan daiteken ere eh, hizkuntza bat eh, agian zure egoa pixkat eh, antzita ba, autoderisioa eta eta baita ere dantzak dakarren um, anzten zira dantza egiten duzularik askatzen zira hitzak sartzen aldira eta bada festa giroa ere zerbait partikatzeko bederen uh, diendearekin eta orduan pentsatzen dut bai E, gorputza zure ganatzen alduzu eta gainera hizkuntza e, horren bitartez. Hizkuntza bat ikasten baita munduarekiko mugimenduan sartuz Euskararen erabileraren askatzea gorputzen askatzetik ere pasatzen baita ikastaroan parte hartzeko Euskara bederen pixka bat ulertzen edo mintzatzen dutenei zuzendua da, eta errangabedoa ez dela dantzaria izaitearen beharrik parte hartzeko gorputza mugimenduan eh, sartzeko uh, izan behar da, simpleki.